Naime, upravo je u Zadru održana konferencija o socijalnom poduzetništvu organizacije Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i British Councila. O čemu riječ doznajte u nastavku emisije koju su za vas pripremili Jana Vučković, Marina Urican i Neven Iveša, slijedi glazbeni broj. But still konferenciji u Zadru koja je bila posvećena socijalnom poduzetništvu razgovaralo se kakva bi trebala biti budućnost financiranja udruga u Hrvatskoj te je predstavljen model socijalnog poduzetništva koje je već zaživjelo u Velikoj Britaniji. Više o tome govori stručnjakinja za ovo područje Katriona Rast. Social entrepreneurship um, is a, term which encompasses um, the social entrepreneurs and social enterprises and it looks uh, poduzetništvo je pojam koji uključuje termine kao što su um, socijalni uh, poduzetnik i socijalni poduhvat, daje drugčiji um, pristup poslovnoj aktivnosti jer je to ona aktivnost čiji je pokretač um, primarna neka društvena korist, ali također s namjerom da se ostavi određeni financijski višak koji će se ponovno investirati u zajednicu, što znači da ono nije namijenjeno privatnim investitorima ili dioničarima već za korist šire zajednice. Socijalno poduzetništvo važan je interesantan pristup za nevladine organizacije kada one žele razmišljati o dugoročnoj održivosti iz razloga što im ono omogućuje stvaranje dodatnih prihoda, što znači da ne ovise samo o donacijama. Takav pristup potiče nevladine organizacije da razmišljaju o pružanju proizvoda ili usluga koji će zadovoljiti specifične društvene potrebe, ali uključiti tržište u cijeli taj proces. To je zapravo pristup koji omogućuje organizacijama da budu održive u dugoročnom razdoblju. Inovativnost je ključ uspjeha svakog socijalnog poduhvata. Socijalno poduzetništvo je zapravo sektor koji je sam po sebi inovativan jer predstavlja izazov tradicionalnim postojećim načinima poslovanja. Vrlo je važno biti prvi u svom području djelovanja, znati što na um, tržištu konkurencija radi, a kada govorimo o inovativnosti, tada mislimo na kvalitetu, odnosno um, kako proizvesti kvalitetni proizvod, um, možda za nižu cijenu, kako ponuditi uslugu koja će riješiti ključnu društvenu potrebu, na primjer nezaposlenost mladih. Um, da zaključim, inovativnost je odlučujući faktor za postizanje konkurentnosti i jedinstvenosti za organizaciju. Um, um, Katrionu smo upitali koje su karakteristike socijalnog poduzetništva u Velikoj Britaniji. Glavna karakteristika socijalnog poduzetništva u Ujedinjenom kraljevstvu je ta što imaju jake društvene ciljeve. Oni funkcioniraju na način da ostvaruju prihode trgujući proizvodima ili uslugama. To može biti proizvodnja čokolade, pružanje zdravstvenih usluga, ali važan je način na koji su organizirani kako upravljaju um, aktivnostima. Aktivnostima upravljaju članovi organizacija, ne jedna određena osoba, dioničar. Isto tako važno je da takve organizacije distribuiraju prihode članovima zajednice, to je članovima organizacije na što pravedniji način. Primjerice u Ujedinjenom kraljevstvu postoje različiti tipovi socijalnog poduzetništva, te oni variraju od, na primjer, catering usluga preko zaštite okoliša do pružanja usluga lokalnog transporta, um, pa tako imamo 15 restorana u Londonu koji jesu komercijalnog karaktera, ali kroz društvene ciljeve koje su se zadali, rade s mladim ljudima i pružaju mogućnost usavršavanja. Također imamo organizaciju koja pruža uslugu lokalnog prijevoza, a organizaciju vode lokalne zajednice, a ne javni sektor. Um, Iz ovoga vidite da imamo različite primjere socijalnog poduzetništva. Još uvijek razgovaramo s Katrionom Rast iz Londona koja je na konferenciji održanoj u Zadru govorila o socijalnom poduzetništvu. Pojasnila nam je što radi njezina organizacija. Social Enterprise London is the um, strategic body for social enterprise um, Social Enterprise London je strateška organizacija za socijalno poduzetništvo. Radimo u Londonu s članovima različitih društvenih organizacija, imamo preko 2000 članova. Najviše radimo na lobiranju prema vladi kako bi kreirali povoljno polisi okruženje za razvoj socijalnog poduzetništva. Pružamo poslovnu potporu socijalnim poduzetnicima kako bi što kvalitetnije razvili svoje socijalne projekte. Pružamo razne treninge za jačanje kapaciteta kako bi osnažili svoj ljudski kapital. Pružamo savjetodavne usluge te provodimo polis Moram spomenuti da Social Enterprise London usko surađuje sa organizacijama trećeg sektora i ostalim partnerima na razvoju socijalnog poduzetništva u smjeru da on bude dio dugoročnog nasljeđa i održivosti olimpijskih igara koje će se održati 2012. Želimo vidjeti na koji način socijalno poduzetništvo može doprinijeti ili dobavljačkom lancu koji će sudjelovati na olimpijskim igrama ili kako lokalne zajednice mogu biti obnovljene kao rezultat igara or look at ways in which um, local communities can be regenerated as a result of the, the Olympics. Socijalno poduzetništvo je često ključ koji obnavlja, odnosno ponovno stvara lokalne zajednice kroz, na primjer, zaštitu lokalnih građevina, lokalne imovine ili kroz oblikovanje manjih poduhvata koji će nuditi određene proizvode i usluge posjetiteljima igara u Londonu. hang <laughs> you up from the heavens. I don't know how to let you go, or if I should keep you. I don't know how to let you know. I really don't got a reason. I'd like to grab you by the hand and drag you to the devil. to confuse you. I'll make a hole just to see how. See through, clean out the cut you. I like to grab you by the hair and hang you up from the heavens. Metazin. Zadarsku konferenciju koja je okupila brojne predstavnike ciljnog sektora iz cijele Hrvatske organizira je među ostalima British Council. Vrteljicu programa za umjetno znanost i društvo pri Britanskom savjetu Rosana Besednik pitali smo o suradnji s nevladinim udrugama. Pa što se tiče aktivnosti koje bi bile fokusirane samo na podršku nevladinim udrugama su zapravo relativno male. Način na koji mi gledamo i na koji provodimo naše aktivnosti to je da želimo raditi na aktivnostima koje pridonose razvoju civilnog društva, eh, aktivnostima koje će poboljšati ekonomsko stanje u zemlji, koje će poboljšati spremnost Hrvatske za uključenje u Europsku uniju. Dakle, unutar tih nekih grupa mi vodimo određene projekte partneri s kojima radimo te projekte se zapravo razlikuju od projekta do projekta. Tako da recimo imamo jedan vrlo zanimljiv projekt koji se zove Međukulturalni navigatori gdje smo e, radili na tome da e, sa jednom manjom grupom mladih ljudi gdje smo ih željeli što više potaknuti da budu aktivni u civilnom društvu i da nakon toga oni sami neke svoje aktivnosti provode. Neki od njih će osnovati svoje udruge, neki od njih će možda raditi sa nekim drugim partnerima, znači to nije ono što je, što je primarno u tom pogledu. Jednako tako imamo dosta, radimo na popularizaciji znanosti, gdje zapravo opet se desi da ćemo, da želimo potaknuti ljude, mlade znanstvenike, da govore o svom radu, o svojoj znanosti, time da bi što šira eh, eh, što širi broj građana, ali posebno onih mladih, doznali o tome što je znanost, razbili neke stereotipe i zapravo se bavili što više znanošću. Znači, to su stvari koje možemo grupirati u jednu šire aktivnosti koje bi bile razvoj civilnog društva, a ne nešto što bi se samo fokusiralo na razvoj udruga. Znači, jednako tako imamo i dosta aktivnosti kojima se bavimo baš pomoći e, samoj, samoj državnoj upravi da bi se što više pripremila za, za ulazak u Europsku uniju. I jednako tako dosta programa koji se bave engleskim jezikom i tako drugim umjetnošću znači, znači druge stvari ne, ne bismo rekli da se samo fokusiramo na jedan segment i na jedne partnere s kojima radimo. British Council e, je unazad nekoliko godina dosta promijenio svoj način rada. Mi smo do pred par godina imali projekte koji su bili čisto bilateralni, što znači da bismo British Council ovdje u Hrvatskoj odredio neke prioritete i da smo na tome radili. Sada se situacija promijenila, smo zapravo zaključili da svijet više ne funkcionira tako bilateralno, nego da je E, veća potreba za, za globalnim projektima. Tako da je jedan od tih globalnih projekata u kojima mi želimo potaknuti e, što veći broj e, ljudi da se aktivno bave civilnim društvom i da budu takozvani aktivni građani je zapravo i promicanje ovog segmenta znači društvenog poduzetništva. Tako da smo mi u Hrvatskoj e, razgovarali sa partnerima, ustanovili ko su zapravo partneri ljudi, odnosno organizacije koje se bave, institucije koje se bave tim područjem. Tako da surađujemo sa vladinim uredom za udruge, E, sa Zakladom za razvoj civilnog društva, sa Ministarstvom gospodarstva. Ja vjerujem da će nam se i Hrvatska banka za obnovu i razvoj uskoro pridružiti na ovom projektu. Ovo, ovaj trening koji se sada odvija u Zadru je zapravo drugi dio naših aktivnosti. Imali smo jednu manju konferenciju u Zagrebu gdje smo željeli prvenstveno ljude i u državne uprave E, i neki e, mladih udruga malo osvijestiti o tome što je to zapravo e, socijalno poduzetništvo, koje su mogućnosti i zapravo potrebe. Sada smo krenuli sa ovim aktivnostima i nakon što imamo ova, ova dva treninga ćemo zapravo vidjeti koje su potrebe dalje. Isto tako nadam se da nećemo se samo ograničiti na rad sa udrugama nego da ćemo zapravo naći da ćemo raditi i sa lokalnom upravom, da ćemo vidjeti koji su sve drugi segmenti segmenti društvo koji bi se mogli uključiti u ovakav način, u ovakav način rada. Metavir. business, modern last week. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly says clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. our questions. the horses racing taxis in the winter. Look up at the buildings, imagine who might live there. Imagining you over to fall upon the sink there. Waited since lunch. British Council i Nacionalna zaklada na Zadarskoj su konferenciji u udrugama pojasnili model financiranja kroz socijalno poduzetništvo. Rosana Besednik iz Britanskog savjeta o nužnim promjenama društva u budućnosti. Svakome treba pomoć. Um, vjerojatno ima neki koji su spremni i neki koji su koji nisu, ali mi se čini da je situacija u svijetu i Hrvatskoj e, takva s obzirom na ovu ekonomsku krizu da je zapravo pravo vrijeme e, da se počnemo ponašati na drugi način. Tako da se nadam da će možda e, civilne udruge biti možda jedan samo segment društva koji će početi na takav način funkcionirati, ovisno o svojim kapacitetima, ovisno o svojim um, interesima i misijama, ali ono što bismo mi željeli, znači za one koji imaju te neke kapacitete, interese njima pomoći da to razviju, znači da se što lakše, da se što lakše time bavi. Pružiti im podršku koja će se tičiti znanja, koja, vještina, e, možda mentorstva, naravno se da će to biti neka sredstva i zapravo umrežavanje, znači suradnje sa ostalim ljudima u sličnim situacijama u širom svijeta. Velika Britanija prednjači u socijalnom poduzetništvu i dobar je primjer kako bi trebalo funkcionirati civilno društvo posebno jako. Imate godišnje nagrade za društveno poduzetnike. Znači, to su, te aktivnosti opet nisu fokusirane samo na, na, na, na civilni sektor. Znači, vi imate, ono baš sad, sad, sam razgovarala sa, sa ovog treninga, um, nam zapravo da, da socijalno poduzetništvo ne znači socijalno poduzeće, nego da je to jedan krovni izraz koji pokriva različite vrste aktivnosti koje zadovoljavaju neke od tih segmenata. A to je znači da se bavimo nešto što je društveno korisno, ne radi osobnog profita, nego da se taj profit zapravo vraća, vraća u zajednicu. Znači, a da li će to biti model možda neka udruga koja će imati jedan dio koji će biti financiran, da li će to biti neka zadruga ili nešto drugo ili nešto treće, to je ono što je manje bitno. Znači, to socijalno područje je više kao jedan izraz koji obuhvaća te različite aktivnosti. Pravne zavrzlame postoji, treba ih riješiti, treba to onako uspostaviti da bude to što lakše ljudima raditi, ali nije to niti početak niti kraj. Dakle, u Britaniji ima puno različitih aktivnosti, e, puno ljudi koji se time bave, koji su zaposleni na takav način i ostvaruje se dosta značajan e, dio protodruštvenog e, proizvoda. današnjoj ste emisiji mogli dakle doznati što je socijalno poduzetništvo, odnosno u kojem smjeru bi trebalo ići civilno društvo kod nas. U nastavku slijedi nekoliko natječaja koje vam predlažemo kao i obično pri kraju svake emisije, svake nedelje, pa idemo odmah redom. E, Raspisan je natječaj za organizacije civilnog društva u okviru Progres programa. Europska komisija raspisala je natječaj pod nazivom Podrška nacionalnim aktivnostima u cilju identifikacije primjera dobre prakse u području suzbijanja diskriminacije i promicanju ravnopravnosti. Natječaj Europske komisije otvoren je do 19. svibnja ove godine. U okviru ovog natječaja mogu se prijaviti maksimalno dva projekta iz svake države koja sudjeluje u programu Progres. Europska komisija objavila je natječaj u sklopu instrumenta predpristupne pomoći IPA za dostavljanje projektnih predloga partnerstva na području Zapadnog Balkana i Turske. Ukupna indikativna vrijednost natječaja je 5 milijuna eura, a rok za dostavu prijedloga projekta je 6. svibnja ove godine. Hrvatska turistička zajednica potpora programima sustava turističke zajednice u turistički manje razvijenim područjima također daje potporu za ovu godinu. U okviru ovog natječaja maksimalni iznos sredstava koji Hrvatska turistička zajednica može dodijeliti po jednom projektu iznosit će najviše 100.000 kuna. Povjerenstvo Hrvatske turističke zajednice sastat će se po drugi puta do 1. svibnja i treći puta do 5. lipnja tekuće godine i donijeti odluku koji će se projekti i s kojim iznosima sufinancirati sukladno modelima. I to bi bilo to od nas za večeras. Naravno, očekujte nas i sljedeće nedelje i puno pozdrava od Jane, Marina i Nevena. Emisiju podupiru Grad Pula, Istarska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Regionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Metaverse.